بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب درس دهم را از شروع میکنیم از کتاب المعتقد الصحيح اعتقاد صحيح از علامه السلام برجس رحمت الله عليه در باب المعتقد الصحيح في الايمان اعتقاد صحيح در ایمان این کتاب در حقیقت خیلی کتاب مبارک است از جهت اینکه خیلی دلیل های خوب میاره و مسائل مهم را ذکر میکنه بشک برای هر یک مرد چه برای مرد باشه چه زن مسلمان واجب است که اعتقاد عقیده صحیح یاد بگیره عقیده صحیح در توحید الوهیت اعتقاد صحیح در توحید ربوبیت اعتقاد صحیح در توحید اسماء و صفات اعتقاد صحیح درباره قرآن کریم <clears throat> اعتقاد صحیح درباره ایمان اعتقاد صحیح درباره صحابه اعتقاد صحیح درباره اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم اینها بسیار هم مهم مهمتر از طعام و شراب چون که امام احمد ابن حنبل گفتن انسان احتیاج به علم بیشتر و بسیارتر از احتیاج به طعام و شراب داره زیرا طعام و شراب اگر رفت و در یک روز دو سه بار باشه محتاج خوردن و نوشیدن باشه لیکن احتیاج به علم در هر یک لحظه داره اگر رفت و به تعام و شراب خوراک و نوشید خوراک و نوشیدنی نیافتن سبب شود که انسان تنها جان را از دست بتیه اما علم نداشتن سبب بشود که انسان از دین خارج شود دنیا و آخرتش بسوزه بنا به خاطر همین اعتقاد صحیح بسیار هم مهمه اعتقاد صحیح از قرآن و سنت بسیار هم مهمه و یکی از واجبات هست در همه باب باید عقیده صحیح از قرآن و حدیث باید داشته باشه زیرا بنده یک نفر را گوش کردم که خیلی معروف است یعنی بحری در علم به شک البته مردگی هست ولیکن به قریبی بسیار هم بحری در علم حتی خودش میگه ما علمی دارم میگه در جمهوری تاجیکستان کسی نداره شاید راست بگم ولیکن بالاخره شیعه رافیزی شدگی هست زال و گمراه و منحرف شدگی هست کمترین مسئله عقیده صحیح درباره دین را که شاید طالب علم نو در پیروی قرآن و سنت میدانه اون انسان نمیدانه با جهل های میگوید در کردنی کردن سخنهای وحدت الوجود از غلات صوفی ها ابن عربی و شبلی و از اینها بسیار هم به در تفسیر کردن و شرح دادن و و اشاره و علم اشاره و علم عباره و خواندگی ولیکن بسیار در کفر اکبر و در شرک اکبر واقع می شود در صحبتاش ازیت جهلش وقتی در اول که عقیده صحیح گرفتگی نیست مطالب به قرآن کریم وقتی در اول عقیده صحیح گرفتگی نیست متعلق به توحید الوهیت و ربوبیت اسما و صفات وقتی عقیده صحیح درباره صحابه که الله محرومش کرده نگرفته است بدبر حاضر قدر بحر بدنش در علم یک باره سبب کافر شدن شد یک باره سبب از دین خارج شدن شد به خاطر همین باید انسان حتما علم صحیح بگیره از قرآن و صحیح از قرآن و سنت تا اینکه فردا گمراه نشود بيقول الشيخ عبد السلام قال المعتقد الصحيح في الإيمان اعتقاد الصحيح در إيمان كلمة صحيح خير كلمة مباركة كي انسان عقيدش صحيح بوشا حدیثی مي حدیث صحیح صحيح بوشا كلمة صحيح يك حياتا يك و تپیش دل انسانه که المعتقد الصحيح عقیده صحیح قول صحیح حدیث صحیح عمل صالح این یک نعمت بزرگی هست که باید انسان چه به خاطر این مثلا باید زندگی کنه شیخ میگوید و من جمله اعتقاد اهل سنت و یک از اعتقاد اهل سنت جماعت همین است اعتقاد اهل سنت در جماعت که اینها هستند انسان ها همه کل اموات است مثل مرده هست مگر اهل سنت اهل سنت و مردها هم همینا هستند انسان ها هم همینا هستند زنده هم همینا هست از جمله اعتقاد اهل سنت و الجماعت ان الایمان قول باللسان ایمان قول به زبانه گفتنی به زبان گفت است بی ینطق به شهادت توحید لا اله الا الله محمد رسول الله که انسان به زبان باید نطق کنه تلفظ کنه شهادت توحید و شهادت پرستی و شهادت اسلام را کلمه طیبه را که لا اله الا الله محمد رسول الله باید این را نطق کنه کسی که مگر کسی که معذور است به اینکه گنگ و سخن نمیکردگی باشه ناطق که نباشه معذوره اما کسی که نطق کرده میتونه و بگد نه من یقین دارم که دین حقه و الله حقه و اینوی لیکن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را نمیگم این شخص مسلمان نیست این مسلمان نمیشود این لا اله الا الله کلید داخل شدن در دینه باید تلفظ کنه برای شیخ میگه ایمان قولی به زبانه قولی به زبان یک بار باید بگه که لا اله الا الله محمد رسول الله اگر رفت یگام عذر نداشته باشه و نگه ایمان صحیح نمیشود در اسلام داخل نمیشود یقین قلبش فایده نمیکنه ابو طالب با وجود ابو طالب اونقدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفاع کرد و نصرت داد و یاری داد به خاطر پیغمبر های کرد و یقینم داشت در در شعراش و این اعلم ان دین محمد خیر الادیان بریتا میگه مگر سلام میگه میدونم میگه که دین محمد بهترین دین ها هست اگر رفت و مذمت مردم نمیشید میدیدی که پیرو یعنی دین میشیدم یقینی قلبیش فایده نکرد وقتی که پیش از مردنش شهادتین تلفظ نکرد دویم یکم قول به زبانه دویم واعتقاد بالقلب اعتقاد کردن بديله مؤلف قفتاس بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد يقين كنا يقين یقین حتمية كي كلمة کلمه حق است وقت لا اله الا الله میگوید ويد يقين كنا که معودي معبودی وجزء الله سبحانه وتعالى وقت كي میگوید محمد رسول الله يقين داشته باشه به قلبش که در ذره نسكي محمد صلى الله عليه وسلم رسول و فرستاده الله سبحانه تعالی هست و دین اسلام حق است و قرآن کتاب الله است و فرستاد نازل شده از جانب الله دیم اعتقاد به دیل همین باید یقین داشته باشد سیم عمل بالجوارح عمل به جارح عمل به جوارح به اعضا و اندام باید عمل داشته باشه که لا اله الا الله محمد رسول الله به خود مقتضیات و طلبات داره که نماز است روزه ذکر و زکات و و حج و, بر الوالدین و, همچنین جهاد در راه الله یعنی خلاصه همون چیزی که لا اله الا الله طلب کرده است و خاص به این به محمد صلی الله علیه وسلم هست واجباتی که خاص شده است به او محمد صلی الله علیه وسلم باید او را انجام بده عمل به جوارح خب بنابر اهل سنت به این اجماع دارند در کتاب های اهل سنت امام بخاری میگه ملاقات کردن زیاده از هزار شیخ و عالی میره قرن بعدی قرن سال بعدی سال همشان اتفاق به این داشت که ایمان قول و عمله زیاد و کم می شود و ایمان حمیدی در اصول سنت و امام بربهاری در شرح سنت مهم در اجماع اهل سنت و جماعت است بدور میگن ایمان تعریف ایمان قول باللسان و اونها پنج نون داره میگن که طریقه میگفتگیشان همین است که اعتقاد بالجنان اول قول باللسان قول باللسان یعنی سخن زبان که باید نطق کنه شهادتین را بعد از بلاغت رسیدن ولو که یک بارم که باشه برای اثبات ایمانش قول به زبان است اعتقاد بالجنان اعتقاد کردن به قلب و دل است اعتقاد و یقین داشتن و عمل بالارکان عمل کردن به اعضا و بدن به عمل ایمان صحیح نمی شود یزید بطاعت الرحمنی زیاد بشه و ایمان به طاعت کردن الله ذوالجلال و ینقص بطاعت الشیطان ایمان کم میشه و به اطاعت کردن شیطان خب این است پنج تا نون اگر رفت کسی به پنج نون اعتقاد کنه اعتقاد صحیحه اون اهل سنت و جماعت است عقیدش در باب ایمان اعتقاد بالجنان قول باللسان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان خوب امام برج... عبد السلام برجس میگوید قال الامام الشافعي كان الاجماع من الصحابه والتابعين ومن بعدهم ومن ادركناهم يقولون الايمان قول وعمل ونيه ولا يجزئ واحد من الثلاثه الا بالاخر رواه اللالكائي في السنه امام شافعي امام امام شافعی رحمه الله که سال 150 <clears throat> تولد شده است در سال وفات امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و در سال 204 هجری از دنیا رفتگی است یعنی از عصر اول 1150 هجری چه میگوید امام شافعی اجماع را ذکر میکنه که کان الاجماع بود اجماع اتفاق از صحابه و تابعین و کسانی که بعد اینها هست و کسانی که ما دایره کردیم بود اجماع الصحابه يعني اجماع خير القرون القرون المفضله قرن های بهترینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر القرن خیر القرون قرنی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بهترین قرن قرن من و قرن کز قرن بعد و قرن بعدی سه قرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر القرون گفتن بهترین قرن ها و بهترین عصر ها و امام شافعی میگه اجماع بود از صحابه ها و تابعین و, و کسانی که بعد اینها بودن و, و من ادرکناهم و کسانی که ما اونها را دیراو کردیم از عالم ها و مفسرین و بزرگ ها یقولون میگویند میگفتند چی میگفتن این اجماع از این اجماع آشکارتر دیگه نیست که صحابه ها صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم و و بعد از اونها تبع تابعین و همچنین کسانی که امام شافعی که امام بزرگ است اینها را درک کرده کردگی چی میگفتند <clears throat> یقولون میگفتند الایمان ایمان در نزد اهل اینها ایمان قول هست سخن به زبان عملون عمل کردنی به اعضا و بدن و جوارح و نیت نیت یعنی قصد اعتقاد اعتقاد کردن به دین و چی میگفتن ولا او صحیح نمیشود ولی زبان صحیح نمیشود درست نمیشود و صحیح نمیشود کیفیت نمیکنه یکی از این یکی از این سگانه مگر به دیگریش یعنی ایمان صحیح نمیشود مگر اینکه در اون سه تا جمع شود قول به زبان عمل به دل یعنی تصدیق دل و عمل به جوارح این اجماع را امام شافعی رحمت الله علیه نقل کرده از صحابه و تابعین تبع تابعین و غیر شافعی هم نقل میکنه قول امام بخاری که مثلا ما دیدم از زیاده از هزار عالم در کوفه و بصره و در نیساپور و در مدینه و در حجاز و در ذکر میکنه کشورهای را که امامای بزرگ شبا ذکر میکنه بعد میگوید که همینجا اتفاق داشتن اختلاف نمیکردن مخالفت نداشتن که ایمان قول به زبان و تصدیق بدیل و عمل به جواری هست و شافعی هم میگد ولا یجزئ و از صحیح نمیشه یکیش به دیگریش خب در البته آیات های بسیار است الله سبحانه و تعالی میگه و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين حنفاء و الصلاه و الزكاه الزکات و ذلك دین القیمه الله میگه امر کرده نشدن اینها الا مگر اینکه عبادت کنن الله سبحانه و تعالی را الا ليعبدوا الله عبادت کردن الله عبادت الله به گفتنی لا اله الا الله و محمد رسول الله مخلصین له الدین که دین خود را خالصانه برای الله و دین جمع مخصوص عمله عمل های خود را خالصانه برای الله له یعنی برای الله عمل های خود را خالصانه برای الله گردانند خوب له له حنفاء همین دین که حنیف است حنیف یعنی مایل کننده به سوی توحید رو گرداننده از شرک و مایل رو آرنده به سوی توحید خب به همه قکیفایان نه الله میگه و یقیم الصلاه و اینکه نماز بخونن امر شدن به یکم عبادت که لا اله الا الله گفتن است توحید یعنی دیم نماز خوان و یقیم الصلاه نماز خوان و یؤت الزکات و زکات بدهن ها الله سبحانه و در اینجا در عبادت قول و عمل را انداخت ذکر کرد بعد الله چی میگه و ذلك دین القیمه الله میگه اون است دین استوار دین استوار و دین راست قول و عمله كي مخلصين له الدين ويقيم الصلاه اقامه نماز قطعی چی قطع عبادت خب در حقیقت در إن بشارس كي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات آیت آية القرآن در این بشار بسیار هست ذکر میکنه الله سبحانه وتعالى خوب مؤلف میگه زيادة الإيمان يعني در ای که عمل در إيمان داخل هست آیات القرآن هم بشار هست آیات آية قرآن حتی اول سوره بقره دم الله سبحانه تعالی میگه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ايمان بغيب ان قول ای ديلا ويقيمون الصلاه الله نماز رو ذکر میکنه و مما رزقناهم ينفقون زکات رو ذکر میکنه برابر دین و این عمل هست دین حتی معنای لغویش در لغت دین دو معنا داره یکیش به معنای چی یکیش به واره عمل میگن به معنی عمل خب مؤلف میگه زیادت الایمان و نقصاره. زیاد شدن ایمان و کم شدن ایمان در این هم آیات قرآنی خیلی زیاد است و یزید الايمان بالطاعه و ينقص بالمعصيه ایمان زیاد میشه با طاعت و کم میشه با معصیت وقتی قدر آیات ها این حدیث ها هست و قدر اجماع ها هست نباید انسان در لغزش در سهو و خطای عالم مغرور شود یا در فریبش بغلطه یا این که مثلا گمراه شوند مثلا وقتی عالم میگه که ایمان قول به زبان و و تصدیق بدیل تمام به همه تمام میره این اجماع های سلف چی میشوه این اجماع های صحابه و تابعین تبع تابعین و این اجماع های این آیات های صریح قرآنی و حدیث های نبوی آل شیخ ذکر میکنه بعد آیات ها را و همین ایمان زیاد و کم میشوه زیاد بشه به طاعت خود انسان هم احساس میکنه که در ماه رمضان در دهه اخیر با اعتکاف ششتن و با خواندن قرآن و با عملهای صالح و با ذکر و میبینی که ایمان اوج میگیره جوش میزنه میبینی که ایمان زیاد شده و با معصیت کاری حال اسباب زیادتی ایمان میگه الله میگوید الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا کسانی که برای اونها مردم گفتن که مردم به تحقیق جمع شده به ضد شما فخشوهم پس از اینها بترسه یعنی از کافرها الله گفت فزادهم ایمانا پس زیاد کرد این اینها را ایمانشان را ایمانشان زیاد شد فزادهم ایمانا لفظ صریح است و الله میگه و اذا تول اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و وعلى ربهم و وقتی که هنگامی که الله انما المؤمنون او اول آیت ده میگه الله انما المؤمنون با تحقیق مؤمن ها کسانی هستند اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وقتی که الله ذکر شوه وحی و آیات الله ذکر شوه قلب های اونها در ترس لرز می افتند و اذا تلیت علیهم آیاته و وقتی که تلاوت آیات قرآنی شد زادتهم ایمانا ایمانشون زیاد بشه و علی ربهم یتوکلون و به پروردگارشون توکل میکنن کیان الله بود دوام میگه الذين يقيمون الصلاه كتسري انفال الله میگه الذين يقيمون الصلاه کسانی که نماز میخونن و مما رزقناهم ينفقون و از آن رزقی که ما به آنها دادیم نفقه میکنن الله میگه اولئک هم المؤمنون حقا اینها هستند مؤمن خب الله میفرماید و اذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا وقتی که الله میگه هنگامی که سوره بالا نازل کرده شده به اینها بعضیش میگویند که کدام کدام شما را این آیت ایمانش زیاد کرد صحابه یک دیگر سوال میکردن الله میگه فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم هم اما کسانی که ایمان آوردن پس این آیات های منزله ایمان اونها را زیاد کرد و هم یستبشرون در حالی که بشارات میدهند خرسند و الله میگه ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و و هنگامی که مؤمن ها این گروه های اما حزب و طایفه های مسلمان ها آمده بودند برای اسلام و مسلمان ها از بین پل بردن غزوه خندق یا اینکه غزوه احزابش میگن الله قالو چی گفتن مؤمن ها این همون است که الله ما را وعده کرده است الله و رسول و الله و رسول راست میگوید که حتما پیروز و نصرت مییابه و ما زادهم الله میگه این کار جمع شوی اینها زیاد نکرد به اینها را مگر ایمانشان زیاد کرد یا یعنی برای ایمان و یقینشان نسبت الله زیاد شد و تسلیمشان یک باره شد وقال تعالى هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ايمانهم. الله مگه او ذات است که نازل کرد سکینت و آرامی را در قلب مؤمن چرا لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم تا اینکه زیاد شود زیاد کنه ایمان اینها را با ایمانشون ایمانی پیش نشه. یعنی تا اینکه ایمانشون زیاد شود و الله میگه و یزداد الذين آمنوا ایمانا و زیاد میکنه کسانی که ایمان آوردن ایمانشون دوباره زیاد میشوه به شنیدن آیات های قرآنی و قال تعالی واذا ما انزلت سوره فمنهم ان ايات يكبر يتكرر ذكر تکرار ان ايات است خب وافص اكن حديثها ها وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فيهم حديث صحيح است ومسلم مسلم روایت متفق عليه از ابن عمر كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زنها را موعظه کرد پند و نصیحت کرده و قال لهن برای زنها گفت ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب, للوب الرجل الحازم من إحداكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكي قفتان ما رأيت نديدا من ناقصات عقل ودين از اینکه ندیدم مثل شما که عقل و دینش کم باشه عقل کم بودن به این معنی که زن نسبتا شهادتش که یک زن یک مرد یک شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است و من ناقصات عقل و دین یعنی از جهت دین به این معنی که وقتی در حالت عادت ماهانش یا در نفاس نماز نمیخونه روزه نمیگیره این نقص در دین است لیکن ضرر نداره به این معنی که گناهگار باشه این وای نه خوب گفتن ندیدم مثل شما که عقلش کم باشه و ناقص عقل و ناقص دین لیکن اذهبه که می برده باشه اذهبه یعنی برنده می بردگی للب لب عقله میگن یعنی ندیدم مثل شما که عقل و دینش کمه یعنی با وجود ای عقلی مردی حازم یعنی مردی استوار و عقل خوب داشتگی را مرد عقل خوب داشتگی را یکی از شما عقل او را دور میکنه میبره به شک یعنی اینجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگرد یعنی مثل شما که یک مرد عقل مردی عقل ده استواره شما او را مثلا چی تغییر میتیه به شک به شک شبهه که مثلا شو مردها در پیروی زنن مثلا خب لیکن اینجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام میگه رجل الحازم یعنی وقتی که زنها عقلشون و دینشون کمه و با وجود این فکر عقل مرد تاومتن با مرد عادی نه مرد ساده لوحه به فکر این عادیه لیکن پیغمبر میگه رجل الحازم مردی که عقلش استواره مردی که هوشیاره شما او رو مثلا تاومته معنیش این حدیثه در حقیقت همین خلاف حرکت همی خیلی زن یک وقت کوشش میکنه زمان از زمان ها در مرد غالب شوه خود در اول زندگی خود در بین زندگی نشید بعدی آخری زندگی بعدی 50 سالگی علا کل حال به کمی خیلی خیلی البته اینم از جهت خوبی شونه و از جهت مثلا میگوین انسان هر قدر ملایم شید همون قدر بقوات بشوند فهذا شیخ میگه فهذا دلیل خب مقصود اینه که مرد استوار عقل زن تو میتیه برای باید مرد شور باشه زنی مردی اینجا ذکر در مردی کم عقل ساده عقل نیست زیرا که کم عقل و ساده عقل این در یه لحظه زن او را مثلا مغلوب میسازد شیخ مجد فهذا دلیل على نقصان ایمان این حدیث دلیل است که ایمان کم میشود ناقصات عقل ودين دين ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا كامل ترين المؤمنين از روی ایمان بهترین اونها است از روی اخلاق حق قدر اخلاق خوب باشم که ایمان کامل می شود معلوم ایمان زیاد و کم می شود مؤلف میگه فاذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو اكمل المؤمنين ايمانا فغيره ممن ساء خلقه انقص ايمانا وقتی که میگه کسی که موصوفی به اخلاق خوب باشه یعنی اخلاق خوب داشته باشه ایمانش کامل است پس کسی که اخلاقش بد باشه معلومه ایمانش کمه ناقصه خب ایده بشه البته ایمان زیاد کم میشه بعضی اهل علم ذکر کرده است سبب های زیادتی ایمان مختصر میگویم یکیش میگوید تعلیم گرفتن علمی نافع هست به بزرگترین سبب چیزی که سبب زیاد شوی ایمان تعلیم گرفتن علمی نافع در شک نیست علم نافع ایمان زیاد بکنه عقل زیاد بکنه دویم خواندن قرآن با تدبر و تأمل خواندن قرآن هم سبب بزرگ است برای زیاد شوی ایمان الله مگد و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وقتی به اینها تلاوت کردش آیات قرآنی ایمانشون زیاد میکنه و دوی سیوم شناختن اسماء الله و صفاته شناختن نام های الله و صفات های الله الله را به نام ها و صفاتاش خوب شناختن سبب بزرگی ایمان است علامه ابن القیم میگوید هر کی الله را به نام و صفاتاش شناخت حتما الله را دوست می‌داره امکان نداره که دوستش نداره وقتی این رب بزرگ به اسما و صفاتش که شناخت سیام تصور تفکر کردن در سیرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و خواندن او وقتی که میخونی پیغمبر چگونه قرآن رو میخوان چگونه نماز چگونه معامله میکرد با زنش با زنهایش با همسرهایش با همسایه‌هایش با مؤمنها با حتی کافرها ایمان زیاد بشود دیگر چیز سبب زیاد شوی ایمان خوبی این دین فکر کردن که این دین بزرگ است دین رحمت و دین عبادت و دین عدل و انصاف و و بعدیش خواندن سیرت سلف صالح از صحابه ها و تابعین تبع تابعین و علمای دین سیرت اونها را خواندن ایمان آدم زیاد بکنه حتی یه مقوله مشهور است که هر کس ایمانش ضعیف شد سیرت عمر ابن خطاب فاروق عظمه بخونه شک و دیگر چیزی که ایمان انسان را زیاد میکنه فکر کردن و تصور کردن در آیت, آیت های کونی الله آفریده آسمان و زمین و و ستاره ها و کهکشان و و دریاها و نهرها و اقیانوس ها و غیرش به اینکه این چیزهای بزرگ دلالت بر رب بزرگ بکنه و تصور و تأمل کردن در این سبب زیاد شوی ایمان شخص میشود مؤلف میگه لیس الایمان دون اعتقاد ایمان میگه به اعتقاد نمیشود وليس الايمان قولا وعملا دون اعتقاد ایمان قول وعمل عمل سخن وعمل عمل باشه و اعتقاد نباشه این صحیح نمیشه چرا یعنی به زبان بگو عمل کنو لیکن دلش خرابه میگه لان هذا ایمان المنافقین زیرا میگه این ایمان منافقا هست قال تعالی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين بعض ادمو کسانی هستن که میگن ایمان داریم به الله و روز آخرت الله میگه الله تکذیب کرده اونها رو میگه و ما هم بمؤمن اینها مؤمن نیستن معلومه شه باید سه تا حرف جمع شوه هایی کم شوه چی ایمان صحیح نمیشه منافقا چی منافقا به زبان میگفتند ما اشهد لا اله الا الله و ان محمد رسول حتی عمل میکردن حتی از پشت پیغمبر نماز میخوند حتی بعضی جهاد اشتراک کردن مؤمن نشدن زیرا اعتقاد که نداشتن عمل قلب مهمه همچی عمل جوارح هم باز میگوید ولیس الايمان مجرد المعرفه ایمان تو شناختن نیست. نیست بشناسی مینای نمیشود وليس هو مجرد المعرفة إيمان تنها شناختن نيست تنها دانستن الله نيست لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين زیرا میگه این إيمان الكافر و وإنكار انکار کننده ها هست الله را شناختن دانستن با وجود این چی انکار الله میگه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلم وعلوة وإنكار انکار کردن آیت الله را در حالي كي با نفس ها و با قلبشون يقين داشتن إنكار کرد از روی ظلم و از روی ظالم بودن و از روی علو با از علو و برتری خواستن خواستن خوشا بلند شد مثلا فرعون میدونید که موسی حقه الله حقه با وجودی گفت انا ربکم الاعلى خب معلومه شد طاقه شناختن و دانستن حق انسان مؤمن نمیکنه اگر رفت و اقرار نکنه به زبان و عمل نکنه به جوارح و قال تعالی فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون الله میگه این مشرک ها تو را تکذیب نمیکنن از جدی که تو میدونن که تو پیشکی صادق الامین بودی در راست بودن تو شک ندارن ولكن الظالمین ولكن ظالم ها آیات الله یجحد آیات های الله را انکار میکنن جحد انکار کردن میگن که بعدی چی میشه بعدی دانستن میدونن و انکار میکنن وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الله میگه کسانی که ما اونها را کتاب دادیم اهل کتاب یعرفون میدونن او را حق بدنش پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میشناسن پیغمبر از نشانه ها از وصف هایی که در کتاب های سابق ذکر شده در کتابشان کما يعرفون ابناءهم چه خیلی که فرزنداشون میشناسه بچهای فرزنداش کیه چه حتی شاید از فرزنداشون خوبتر بدونه زیرا ندونه فرزندی حقیقی است یا نیست لیکن در این که محمد صلی الله علیه و سلام فرستاده الله در کتاب های سابق ذکر نشانه های ذکر شده در محمد صلی الله علیه و سلام دیده شد در این دیگه شک نیست یقین است که بعد دیگه یقین نیست با وجود این چی با وجود مسلمان نشدن مؤمن نشدن اهل کتاب یهود و نصارا و قال تعالی فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اللهم میگد هنگامی که آمد <clears throat> آنچه که میدونستان که پیغمبر میای آخر زمان وقتی که شناختن و دانستن کفروا بهی کافر به او شدن بلا بخاطر خیلی بده که حساب بدانه و عمل نکنه دانستن و خواندن فایده نمیکنه اگر رفت و انسان عمل نداشته باشه بعضی میخوان بدانن بدانن خب عمل کجاست عقیده داشتن کجاست پیروی کجاست وقال تعالى وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين شاهد امكي وكانوا مستبصرين و ميدونستان مستبصر يعني عارف بودن ميدونستان وميدونستان بوجود اي شيطان پیروی کردن و گمراه شدن خب شیخ میگوید ليس الايمان دون عمل ایمان به عمل نمیشود وليس هو قولا واعتقادا دون عمل ایمان میگه تنها زبان قطع گفتن و قلب قطع اعتقاد کردن نیست به عمل بلکه عمل شرطه لان الله سمى الاعمال ايمانا زیرا الله ها را ایمان نامید قال تعالی وما كان الله ليضيع ايمانكم نبود که الله ضایع کنه ایمان ایمان های شما را ای صلاتکم الى بیت المقدس یعنی نمازخانی تا طرف بیت المقدس این سبب نزول این آیه گروهی از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرفی وقتی که قبله طرف بیت المقدس بود طرف اون نماز خواندن پیش از اینکه تحویل شوه به طرف کعبه از دنیا رفتن و صحابه ها گفتن چی میشه اون مؤمن هایی که بودن از دوست های ما که طرف قبله خواندن طرف قبله طرف نماز طرف بیت المقدس خواندن ولی که کعبه نخواندن پس الله این آیت را نازل کرد که حدیث صحیح است سبب نزول صحیح است که و ما کان الله لیضیع ایمانکم نبود که الله ایمان شما را ضایع کنه یعنی ایمان جا مقصود نماز یعنی اون نمازهایی که خواندن طرف بیت المقدس طرف وقتی قبله همسو بود و ضایع نمیشه بلکه اجر ثوابش در نزد الله هست الله نماز را چی نامید الله سبحانه تعالی نماز را ایمان نامید یعنی عمل را ایمان گفت زیرا عمل از ایمانه و ما کان الله لیضیع صلاتکم نگفت الله نبود که ضایع کنه نماز شما را نگفت بلکه ایمان گفت زیرا بین نماز و بین ایمان خیلی علاقه بزرگ است خیلی ربطی بزرگ رابطه بزرگ است بین ایمان و عمل بین ایمان و عمل رابطه قوی است که ایمان به عمل صحیح نمی شود عمل به ایمان صحیح نمی شود و ما کان الله لیضیع ایمانکم در این باب خیلی حدیثا بسیار درباره که پیغمبر صلی الله علیه و سلام نماز ایمان نامیده باشه نماز چی ایمان گفته باشه یعنی عمل از ایمان حدیث بخاری و مسلم است من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لوفد عبد القيس وفد عبد القيس معروف اي حديث كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفتن اي مهموني عبد القيس كي اومده بود عبد القيس وفد وفد يعني همون مهمون سراهایی كي اومده بود از پیغمبر صلى الله عليه وسلم اينها را گفت امركم باربع شما را گفتن به چهار چی امر میکنم الايمان بالله گفت يكم ايمان به الله هل تدرون ما الايمان بالله پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفتن او ميدوني كي ايمان به الله چیست ایمانی به الله ایمانی به الله بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله خودشون گفتن شهادت الله اله الا الله خب ایمانی به الله برای اون قدر معروف است ابن عبد البر و همچ ابن ابي العز حنفي ذکر کرده است که همین حدیث با امام ابو حنیفه رحمه الله خوانده شد درباره که ابو حنیفه رحمه الله میگه ایمان قول به زبان تصدیق به دل ایمان میگه قول خب به همین حدیث خوانده شد که چی میگه این حدیث حدیث خوانده شد خب کرد بعد یک رفیقاش گفت یا امام گفت گپ نمیزنی گفت گفت گپ نمیزنی در مقابل هیچی بگو گفت در مقابل حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی بگو ابن عبد البر ذکر کرد ابن عبد العز در شرح اخذ تحاوی برای بعضی اللي هم میگن که امام ابو حنیفه رحم الله از قولش گشتگیه که امام قول و تصدیقه من بعضی هم که گفته گیرم همین حدیث خوانده شد و سکوت کرد و خاموش ایستاد گفت مقابل قول پیغمبر چی بگم خب این حدیث چی میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن من شما رو به چهار چی امر بکنم یکم ایمان به الله ایمانی به الله را چی را ذکر میکنه ان تؤمن بالله و ملائکته و کتب و رسل و الیوم الاخر نه نه بلکه چی را در ایمان داخل کرد یکم شهادت ان لا اله الا الله شهادت داده به اینکه نیست معبود بر حق بجز الله سبحانه و تعالی که قول بچه به زبانه دوم و اقام الصلاه نماز خواندن عمل جوارح پیغمبر صلی الله علیه و سلام در ایمان بالله داخل کرد این خیلی دلیل به قوته که عمل در ایمان داخله وإیتاء الزکات دادن زکات و صوم رمضان و روزه داشتن ماه رمضان و ان تعطوا من المغانم خمسه از مغ... از غنیمت پنج یکش داده شود خمس داده شود خب پیغمبر صلی الله علیه و چی گفت در اینجا گفت امرکم به اربع شما رو به چهار چی امر میکنیم یکمش ایمان به الله گفت میدونی که ایمان به الله چیه ایمان به الله معروف مثلا مرجع میگه که ایمان الله یعنی عمل های قلبیه ایمان قلبه قلب یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت نه گفت پیغمبر در چی ذکر هم قول ذکر کرد که شهادت الله الا الله هم عمل جوارح ذکر کرد و اقام الصلاه حدیث صحیح بخاری مسلم روایت میکنه حجت دلیل هیچ قول در مقابل قول پیغمبر صلی الله علیه و سلام قول شده نمیتونه وقتی که قول الله رسول آمد باید بگوی سمعا و طاعتا سمعنا و اطعنا شنیدیم و اطاعت کرده و فی الصحیحین همچنین بود در صحیح بخاری مسلم آمده است عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لا اله الا الله ایمان هفتاد چند یا شست چند شاخه داره بهترینش لا اله الا الله گفتن است که این عملی این قولی و زبانه و ادناها اماته الاذى عن الطريق کمترینش دور کردن آزار دهنده از راه که عملی به جواری سنگ و خاشک و مثلا شیشه پاره آهن را راه دور کردن کمترین ایمان ایمان دور کردن آزار دینده از راه که عمل به جواری و الحیاء شعبه من ایمان، حیا شاخه شعبه از ایمان است حیا عملی قلب در این حدیث رکن ایمان ذکر شده است لا اله الا الله قول به ایمان اماطه الاذى عن الطريق عمل بجوارح اعدام اندام یعنی اعضا و حیا شعبه من ایمان عمل چی عمل قلب است مؤلف میگه حکم الاعمال خب خلاصه شیخ همه را ذکر میکنه در حقیقت همه مسئله نازکی های مسئله ایمان حکم الاعمال حکم عمل ها چیست وليس شیء من الاعمال ترکه کفر الا الصلاه نیست چیزی از عمل ها که ترک او کفر باشد کافر شدن باشه از عمل های واجبات دین الا الصلاه مگر نماز فمن تركها مطلقا فقد كفر هر کی نماز بالکل ترک نه مطلقا ترک نه خانه و خوندن نیست فقط کفر به تحقیق کافر شده است اجمع على ذلك صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و اجماع کرده دیگه صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و در تاریک صلات گفتیم قول راجح و صحیح همین است که تاریک صلات کافیره عالم ها سه قول دارن از یک قول هم چیزی ذکر کردن و الا خوب قول اول میگن تاریک صلات کافر است قول همین قول صحیح است قول اینا دلیل داره الله میگه واقیم الصلاه ولا تکونوا من المشرکین نماز خونه از جمله مشرکان نباشه و اهل دوزخ میگن اهل جنت سوال شو میگه که ما سلککم کوفی سقر شما را چی سبب شد داخل جهنم شده قالوا لم نكن من المصلين و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و خیلی زیاده یکیش حدیثی که العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك الصلاه فقد كفر و حدیث دیگر الفرق بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه فرق بین مرد بین کفر و ایمان این ترک نمازه نماز ترک معلومه کفر و همچنین اجماع صحابه است که قال عبد الله بن شقیق عبد الله بن شقیق میگه لم يكن اصحاب رسول الله يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر غير الصلاه نبود اصحاب پیغمبر که اعتقاد داشته باشن ترک کردن چیز از عملها را کفر به جز نماز به غیر نماز زیرا ترک از روزه و حج زکات اینها کفر نمیدونستان به جز چی به جز نماز این اجماع هست و همین قول قول صحیح هست که تارک صلات کافره خب علم هایی که میگن تارک صلات کافر است پس دو قول دارن میگن یا نماز ترک کرد کافره این هم حدیث های عامه گرفتگی و قول دیوی میگه اگر ترک کلی باشه <clears throat> دائم نمیخونده باشه و خوندنی نیست یا اصلا نخونده باشه این میگن کافر هست و همین قول راجحه و دلیلش حدیث نسائی هست که عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت بکنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن الله سبحانه و تعالی پنج وقت نماز فرض کرده هر کی بر دوام بخونه عهدی که الله او را داخل جنت کنه و اگر کسی محافظه نکنه ضایعش کنه محافظه یعنی بر دوام نخونه گاهی بخونه گاهی نخونه عهدش الى امرش الى الله است اگر بخواد جنت میبرش اگر بخواد میبخشش اگر بخواد میبخشش اگر بخواد عذابش میکنه همین حدیث فیصله کننده بین دو قول است قول سوم میگه تارک صلات کافر نیست این قول مذهبی ها هست و هیچ دلیلی ندارن دلیل صحیح صریح بعض آیات را اصلاح کردن اصلا دلیل نیست خب حکم التکفیری حکم کافر گفتن آیا تکفیر کردن جایز است یا نه شیخ رازی که کرده میگه و حق لله تکفیر کردن و کافر گفتن و کافر خواندن حق الله است بشد الله حق داره کافر بگه فلا يكفر احد الا من كفره الله ورسوله پس کافر گفته نمیشه کسی مگر کسی را که الله و رسول او را تکفیر کرده باشه تکفیر حق هر تکفیری خوارج و خارجی نیست او اجمع المسلمون على تکفیره یا که مسلمان ها اجماع داشته باشن به با کافر بدنش مسلمان ها اجماع کنن نه جماعت تکفیری ها يعقوب مؤلف قالت فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير والتعزير بس هر کی كنا كسر بغير كفرك دليل غیر کفر کی دلیل آشکار واضح او رسیده باشه از کتاب به حجت دلیل آشکار از کتاب و سنت صحیحه یا اجماع پس این آدمی تکفیر کردگی به دلیل و برهان سزاوار عقوبت سخت و تعذیر و شکنجه هست زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح میگوید من رمى مؤمنا فهو كقتله رواه البخاری عن ثابت ابن الضحاك عن نبی صلی الله علیه وسلم حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه هر کی مؤمنی را به کفر تهمت بزنه کافر بگه مثل کشتن شه چه کشتنش خون سریزاندن خیلی گناه کبیره هست مثل همین کافر گفتنش هم گناه کبیره هست لیکن برای جاهل ها برای عاشق های تکفیر کردن عشق و تکفیری یک کار آسانی هست که کافرت بگن حتی کوشش میکنه که اول کافرت بگن بقید گفت زنه والعیاذ بالله این بخیل جهل بزرگ و زلالت و گمراهی آشکاره هست شیخ میگه تکفیر کردن حق الله رسوله به شک جایز نیست کافر گفتنی کسی به دلیل حجت باید کسی که برای شیخ ابن عثیمین رحمه الله میگن برای کافر گفتن به اجماع در این شکی نیست که برای کافر گفتن دو شرط داره یکم این که همین انسان همین سخن گفتگیش یا قول گفتگیش یا اعتقاد کردگیش کفر اکبر باشد در قرآن و حدیث یا اجماع ده یعنی مثلا قرآن و سنت ده کفر باشه مثل یک که به الله بیاره یا مثل کسی که زنا را حلال بدونه یا دزدی را حلال بدونه دوم همین شخصی که سخن کفری یا عمل کفری یا اعتقاد کفری داشته باشه سزاوار تکفیر کردن باشه سزاوار یعنی امکان داشته باشه که هم حکم حکم الله و رسول در بالای ساقط کنی در بالای بفراری خیلی بزرگه تکفیر کردن گویا که امضا کردن از جانب الله امضا کننده الله هستی که فلانی کافر است فلانی مشرک است مثلا خیلی حکمی بده خیلی حکمی سخته مگر به دلیل حجتش مگر به حق تکفیر کردن دینه لیکن به شرطا کافر گفتن اصل دینه هر که دینداری کنه غیر دین اسلام کافره بودیست اتئیست کمونیست زردشت یهودی نصرانی رافیزی کافر بشه لیکن برای شخص مسلمانی معیق حساب مسلمانیش با یقین ثابت است برای او را کافر گفتن دو شرط در کار یکمی که همین آدم در کفر صریح واقع شوه کفر آشکار کفری که اکبر است انسان دین میبراره در کتاب و سنت دیم اینکه این آدم سزاوار تکفیر باشه سزاوار یعنی یگان مانعه او را من نکنه از کافر شدن این ده دلیل ها خیلی زیاد است که انسان ها سخن کفری گفتن کافر نشدن حدیث بخاری است که یک مرد از سخت خرسان شدن قصه همون مردی که شترش تعام و شرابش در بالای شترش بود و شترش گم شد در صحرای کلانه خب دیگه نامید چی؟ در زیر درخت مرگ را انتظار بود یه خوابش برد خیست که شترش قطعی همون طعام و شرابش در بالای سرشه خست ای جاش ای خرسندی زیاده گفت یا رب گفت انت گفت کی انت عبدی و انا ربک ای خرسندی بسیاری بده گفت تو گفت الله را گفته تو گفت بنده می و من گفت رب ربتی ای خرسندی بده در پیغمبر گفتن اخطا من شدت الفرح خطا که ای سخت سخانی ای خرسندی بده حدیث بخاری و مسلمه حدیث صحیح است این مرد دو کفر در واقع شد یکمی که الله را بنده خود گفت گفت انت عبدی یعنی تو گفت یا رب گفت الله را گفت تو بنده من کفر اکبره ادم کفر میشد این شک نیست دیوم گفت انا ربک گفت من ربی تو فرعون گفت انا ربکم الاعلى کافر کافر شد لگی مرچرا کافر نشد به خاطر مانعه اینجا بود این تکفیری ها میگه همین کسی را شنیدی سخن کفری و عمل کفری را میکنه جاش کافر اول اعتقادش که بعد بپرسی که برای چی میکنی خب مگر پیغمبر خیلی گفت نه بلکه هم گپ شنیدی کافر نمیگویی دو کفر شنیدی کافر نمیگویی مگر بعد از بعد از تحقیق اگر بعد از تبیین آشکار کرده که چی را گفتی گپ خب الله شیخ مقاد والكفر یقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل وكذا باعتقاد کفر میگه گاه قول گاه به زبان میشوه به شک و گاه به فعل میشه و عمل قطعی و گاه به اعتقاد بشه و مرجیه ها میگن کفر تا اعتقادی است اهل سنت میگن نه چه که ایمان قول به زبان تصدیق به دل عمل به جواری های کفر ما میخه یا انسان الله را بدگویی کنه پیغمبر را به زبانش کفر میشه ما نمیپرسیم که قلبت قطعی چیه چخله قلبت قطعی حلال میگوی یا نه نه بلکه به زبان سخن کفر گفتی کافر میشه دیم و فعل قرآن سوزان، قرآن دران پرتاف میدونید که قرآن دران پرتاف کافر میشه جا در جاش کافر میشه یا در پیش بوت سجده کرد کافر میشه بله خب سیم کفر میشه اعتقادی اعتقاد کردن به دل حلال گفتن چیزی را زینا را حلال بگه به دلش و به زبانش تلفظ کنه کافر میشه شیخ میگوید که شرط کافر گفتن حلال دانستن نیست که مثلا به چیزی مثلا الله رسول استهزا کنه یا اینکه بدگویی کنه و باز بگه که من به قلب حلال نمیدونم کافر نمیشه گفتنی نیست مجرد سخنش قطعی کافر میشه مجردی تنها به عمل کردنی به جوارحش کافر میشه تنها به اعتقاد قلبش کافر می شود خب بعد مؤلف به هر حال نزد اهل سنت و جماعت کفر یخیل نیست کفر قولی می شود به سخن دیگه عملی دل در کار نیست یعنی مثلا شرط است که حلال بدونه یا ندانه همین یعنی بس دست به دستش قرآن در آن پرتو یا پشت خدی جقید جاش کافر می یا بوته ده سجده کرد دانش که بوته سجده کرد خب در دیگه نه عذر جهل است نه چیزه دانست که این بوتای تمام سجده کرد کافر میشود به دیلم اعتبار نداره دیلش دیوم با عمل عمل قطعا آدم کافر میشه با قولم کافر میشه با اعتقادم کافر میشه با کفر تکذیب هست دروغ شماریدن کفر با استحلال میشه و نوعی هست بلکه همه کفر استحلال نیسته بلکه استحلال حلال دانسته یک نوع کفر با یه در گناه کبیره هیاخی استحلال شما در گناه کبیره های. که مثلا آدم اگر رفت زنا کنه حلال ندونه کافر گفته نمیشه اگر حلال دانست یعنی به اعتقاد کرد حلال بودن او گفت به زبانش کافر می شود یا یعنی دزدی کرد اگر حلال بودن کافر میشه هر کس عرق خورد حلال دانست کافر می شود استحلال یک نوعی از کفریات است نه همش بلکه کفر به انکار می شود کفر شک می شود کفر نفاق می شود کفرها چند نوعه مؤلف میگوید و فرق بین تکفیر العام و تکفیر شخص معین به شک شبهه قاعده تلهی اهل سنت که فرق کلان است بین تکفیر کردن عام و تکفیر کردن شخص معینه تكفي كذا نعم يعني يقول كفرة كفرة كفرة ولكن شخص معين زيد وبكر عامر محمد و احمد شخص کافر گفتن ده خود شرطی كي ذکر کردیم دشارت من دار کاره ميقات فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول باطلاقه وعمومه تكفير عام ميقات مثل وعيد عام كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ميقات مثلا نم آدم خبركش داخل جنت نمیشه خیلی نیست حب خبركش خبرکشا دیگه جنت نروه دایوس مثلا جنت نمیدرویا اینا میگه حدیثای وعید ها حدیث وعید هست یا کسی که مال یتیمه بخره دوزخ میره حتما مثلا خیلی نیست کو کسی که مال یتیمه بخره دوزخی هست به این معنا که وعید و تهدید به دوزخ شده است نه اینکه حتما دوزخ برود واجب میگه که بگوی کفر است به عام بگوی مثلا وعید ها ده مثل که مثلا شخصی خبرکش دوزخی هست مثلا و شخصی مال یتیمه میخوردگی دوزخی هست و شخص زیناکار مثلا وقتی زینا کردنش در مسلمان مؤمن نیست میز همین حدیثایی که حدیث وعیدش میگن حدیث وعید داریم آیاتای وعید داریم وعید یعنی تهدید ترساندن آیا حدیثی وعید یا آیاتی وعید در شخص معین جایزه بیاری نه که بگی فلان کس مثلا مثلا فلان کس خبرکش است بنابر دوزخیه نه درست نیست یا حتما دوزخ میره نه خبرکشی گناه کبیره است الله بخواه میبخشه تحت مشیت الله ده اگر بخواه میبخشه اگر بخواه عذاب میکنه شرط است که حتما دوزخ بره الى ميغا مثل هذه مساله ميغات كقول الائمه من قال اي مساله ميغان الفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين اوكي ميغان بين تك... كفر النوع كفر النوع وكفر العين عين يعني شخص معين كفر النوع يعني همي كور همي نوع كور كردن كفر مثل ائمه امام هم قال من قال القران مخلوق فهو كافر امام هم قال امام هو اهل السنه كي كسب القران مخلوقا فهو بس كافر لیکن آیا هر یک کسی که قرآن مخلوق بگه کافر اندی بلکه مثلا معتصم و واسق و خلیفه های اموی بعضیش همین عقیده را داشت امام های بزرگ تکفیرش نکردن چه احمد چه فضایل ابن عیاض باشه چه غیرش و قرآن مخلوق به کسی کافر میشه کسی زنا را حلال بودن کافر میشه کسی عرق حلال بودن کافر میشه و لیکن یک یک بار جاش ده نه بلکه بعدی اقامه حجت بعدی دیدنی که آیا موانع هست یا نه وكقول ابن خزيمة إمام ابن خزيمة ابن خزيمة رحمة الله عليه قال من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله وكان ماله فئة ابن خزيمه در كتاب التوحيد وابن خزيمه رحمه الله میگد هر كي اقرار نکنه كي الله بر عرش بلند شدگی است بالای هفت آسمان پس او کافر است هر کی بگه الله در عرش نیست کافر حلال الدمی خونش حلاله و کان ماله فیئا یعنی مالش غنیمت بشه فیع در مسلمانا میوه مالش ای خودش نمیشه آیا هر یک شخص همین گپ بگه عالم های چی صح چی تابعین باشه چی تبع تابعین چی یعنی بعد همین قرآن مخلوق گفتن یا که استوار این الله رب بالای عرش بدن انکار کردن از پیدا شدن جهمی ها و اشعری ها و ماتوریدی ها آیا کافر گفتن نی هر یک اشعری و ماتوریدی کافر نیست مگر بعد اقامه حجت اگر رفت در کفر واقع شود و قول ابن خزیمه چی معنا داره اینا میگن تحذیر اینا میگن تکفیر عام اینا میگن کفر نوع اما شخص معین احتیاج به چی داره اقامه حجت داره این عالم ها کارش معروفه عالم ها عالم های بزرگه فهم سخن ابن خزیمه باید به فهم عالم ها فهمیده شود که هر کی بگد الله در عرش نیست کافر بشک، لیکن یک کس تعویل کنه یک کسی دیگه جاهل باشه در این حالت چی معذور است کافر گفتنش جایز نیست. برای چی زیرا عالم ها تکفیر نکردن هر یک اشعری و ماتریدی دیره. ی از هر یک اشعری و ماتوریدی را کافر گفتن این مذهبی حدادی های این تکفیری ها هست اما عالم های کلانه چون امام ابن عبدالبر و ابن تیمیه و, و الی آخری عالم های بزرگ در طول تاریخ اسلام هر یک شخصی که در کفر واقع شد کافرش نگفتند، اگر تعویلی داشته باشه اگر عذر داشته باشه خب شخص میگه شیخ میگه اینا میگن تکفیر عام یعنی خیلی بسیاره کسی زنا حلال بدونه کافر است کسی که نون حرام بگه کافر است حلال کرده الله را حلال حرام بگه کافر است حرام کرده الله را حلال بگه کافر است کسی که یه حرف قرآن انکار کنه کافر است کسی که آیه سوره را انکار کنه کافر است طریقه پو هسته در کتاب های لفظ های کفر لیکن ابن مسعود رضی الله عنه سوره قل اعوذ برب الفلق قتی قل اعوذ برب الناس ای قرآن نمیدونید این میگه این تعویذ هست معوذات آیاتی هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله پیغمبر خوانده شد برای سحر و جادوش هوی شوه کشاده شود یعنی مثلا بلا بخاطر ببین معلوم میشه که گاه اگر رفت تو آیات قرآن قرآن ندانی از روی تعویل باشه یا ندانستن پس کافی نمیشوی برای قول عالم ها را باید ایسا خوب دقت بفهمه سخن امام بربهاری را میارن که کسی آیات قرآن انکار کنه پس واجب کافرش بگوی درسته واجب کافرش بگوی کای بعد اقامه حجت نه پیش از اقامه حجت اقامه حجت یعنی فهموندن که چرا میگوید مثلا ابن مسعود رضی الله عنه بعضی میگن ای گپ گشته بعضی میگن نگشته دنیا به همین رفت در قرآن ابن مسعود سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق حتی قل اعوذ برب الناس نبود زیرا که از معوذات میدونید از قرآن نمیدونید اینا مثل همچین دعا حساب میکرد خب به هر حال خواه باشه خواه, رجوع کرده باشه یا نه کسی کافر گفتن جایز نیست مگر بعد چی خب حجت یعنی بعد رساندن حکم به الله رسول شیخ میگه که و تکفیر شخص معین لابد فيه من توفر الشروط و الموانع تکفیر کردن یک شخص معین احتیاج داره از کامل بودن شرط ها شرط ها باید دیده شود و انتفاع الموانع و موانع ها مانع ها دور کرده شود این واجب است بیشتر توافر شروط یعنی شرط ها باید پیدا باشه موانع موانع یکیش یکی از موانع جهل جهل ندانستن ندانسته چیز حلال بگی کافی نمیشه ندانسته چیز از دین بدانی کافی نمیشه یا ندانسته چیز انکار کنی کافی نمیشه زیرا الله میگه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون حتى يبين الله گمراه نمیکنه قوم رو بعد ذلك هدايات هدایت هدايات هدایتشون کرد حتى يبين حتى اینکه بيان كنا برای اونها اونجوری که ميترسن تقوى میکنن والله الله میگه يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هر کی مخالفت بکنه پیغمبر را بعد از اینکه بیان شد آشکار شد برای او یعنی بعد مخالفت بعد دانستن اللهم قد وما كان الله ليع... ما كان الله ليعذ وما كنا اللهم قد سوره اسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما عذبنا کننده نیستیم حتی اینکه بفرستیم پیغمبری را خب اینو مثلا كسي جاهل باشه يك از موانع تكفير جهل ندانستان بشك شک و همچنین يكش خطا خطا كردن الله میگه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا الهو ما را مؤاخذه نکن اگر خطا کردیم یا فراموش كرديم خطا خطاو نسيان و فراموشی زیرا که الله میگه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا و اخطانا اله ما را مؤاخذه نکن اگر رفت خطا کردیم یا فراموشی الله در جواب گفت قد فعلت حدیث صحیح مسلم ده که با تحقیق کردم یعنی با خطا و فراموشی شما را مؤاخذه نمیکنم و همون چه حدیثی اخطا من شده الفرح اسخ سخ خطا کرد و همچنین حدیثی تأویل اه، کسی که یکی از موانع تأویل یهودان تأویل قطعی بگه تأویلی که در لغت عربی هست یا اینکه مثلا تعویل کنه تعویل یعنی اجتهاد برین در این حالت معذوره چون که حضرت معاذ رضی الله عنه از یمن آمدن در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سجده کردن و پیغمبر نگفت ای مشرک بخیز بلکه گفت چرا این کارا میکنی گفت دیدم که هم پیروها پیراشون همون یهودا مولای کلانشون نصارا مولای کلانشون یعنی مثلا عالماشون در پیش سجده میکنن یا رسول الله گفت من میگم که شما سزاورترین به سجده کردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنیش کرد در حضرت معاذ به تعویل سجده کردن خب و نمیدونستن که سجده کردن جایز نیست با مخلوقه خب بنا به خاطر هم نیست همین بسیار دلیل ها او زنی که در حدیث بخاری هست زنی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم 7 سال استحاضه شدن نماز نخوندن یا نماز ترک کردن کفر چه جای 7 سال نماز نخوانید یا او مردی که اومد نمازی خواند که پیغمبر گفت ارجع فصلی فانك لم تصلی یا نمازی نمازی خواند که نماز حساب نبود با وجودی کافرش نگفت جاش ده خلاصه در این باب خیلی حدیث ها و حدیث ها و واقعه ها بسیار واقعه حضرت عمر ابن خطاب صحیح است با بعضی از صحابیه که عرق حلال دانیست، آیت قرآن تعویل کرده نگفتش جاجده کافر شدی این کافر گفتان و مشرک گفتان و تو کافر هستی کافر هستی این در زمین تکفیری های جاهل پیدا شد و الا این تکفیر کردن هم حق بزرگ حق الله و رسوله و بعد از اقامه حجت تکفیر میکرده علیم ها وقتی در زمان ما همین زمان ما هست همه وبا و درد و بلا در همین زمان ما هست که چی تکفیر کردن باشه به دلیل حجت هر یک کسی که دیگر تکفیر کنه که با کوفیلتون کسی را کافر نمیشه رافضی ها شیعه اهل سنت تازه کافر میدانن کافر گفتن بو فایده نداره مؤلف میگه فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوافر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه پس لازم نمیشه میگه از کافر گفتن عام یعنی کفر نوع و کفر عام یعنی مثلا کسی فلان چیز حلال بگه کافر میشه عرق حلال بگه کافر میشه نماز این روزه را انکار کنه کافر میشه و حج انکار کنه کافر میشه میگه تکفیر کردن عام لازم نمیشه که شخص معین جوش کافر بگویی حتی اینکه شرط ها دیده شوه و موانع دور کرده شوه خب به همین شیخ ای بابم با خیر ختام کرد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین